Nicodata vai, vai. Bunun Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. dostlar, herkese merhaba. Bugün Tuna'nın biri yanında yine Muammer Ketencoğlu ile birliktesiniz. Açık Radyo stüdyosunda canlı olarak sizlerle birlikteyiz. Birlikteyim demiyorum çünkü bugün oldukça kalabalık bir e, misafir e, topluluğum var yanımda. Daha doğrusu programı ikiye bölüyoruz. Birinci bölümde Yunanistan'dan, ikinci bölümde de Lübnan'dan. Evet, Lübnan'dan diyorum Balkan sınırlarını ihlal ediyoruz yine zaman zaman yaptığım gibi her türlü e, sınırdan çok hoşlanmadığımı biliyorsunuz zaten. E, bu programa vesile olan Cuma gecesi 7 Ocak Cuma gecesi Cemal Reşitri konser salonunda yapılacak olan bir konser. E, Avrupa Akdeniz Mirası Kurumu tarafından desteklenen e, bir proje çerçevesinde <clears throat> Yunanistan'dan Selanik'ten e, Enfordes topluluğu ve Lübnan'dan, Beyrut'tan, e, Lübnan Yüksek Müzik Konservatuvarı, Oriental Müzik Topluluğu bir arada sahne alacaklar. E, bu çerçevede ben hem Selanik'ten hem de Beyrut'tan gelen misafirlerimizden bir kısmını e, yanıma aldım ve onlarla hem sohbet edeceğiz. Konserle ilgili, kendi müzikal yaklaşımlarıyla ilgili, e, tarihleriyle ilgili ve tabii ki e, kayıtlarından örnekler çalacağız. E, ilk dinlediğimiz şarkı bizim e, Ege literatüründe kordon zeybeği olarak geçen e, bir zeybek havasıydı ve e, Enfordes grubunun e, kurumunun vakti zamanında yayınladığı Unises adasından şarkı ve danslar içeren e, CD'den seçtiğim e, bir zeybek havasıydı. Şimdi ilk bölümdeki konuklarım Yunanistan'dan anladığınız gibi e, ut sanatçısı ve Enfordes topluluğunun top, e, kurumunun ve topluluğunun yöneticisi sevgili Kiriakos Kalajidis. Kalas Orosat'a hoş geldin Kiriakos. Hoş bulduk. Kalos Osvrega. E, ee, ve tabii e, detaylı konuları konuşabilmek için konuşabilmek için bir tercüman arkadaşımıza ihtiyacımız vardı. E, sevgili Selahattin Bey Batı Trakya'dan. Ee, hoş geldin Selahattin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ederim. Hangi şehirden? Giriyor? Dedeağaç. Dedeağaç'tansın ama Türkiye'de yaşıyorsun galiba. Evet. Zaman zaman tabii bir ayağınız oradadır mutlaka. Evet. Şimdi e, ben öncelikle Enfordes'i bir kurum olarak görüyorum. E, topluluktan önce e, Enfordes müzik topluluğundan önce bir kurum olarak görüyorum. Bu doğru mu? Bunu bir soralım bakalım Kirekos'a. ε, ο κύριο Κετεντζόλ ρωτάει ότι ο Εγχόρδες εκτός από μουσική είναι ένα ίδρυμα. Ναι, το Εγχόρδες είναι μουσικ, Εγχόρδες Μουζίκ Οκουλού, ε, CD Προδικσιόν για πύρου. ε, Μοιράζει τρούτσα κόνος σαν πλήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συγγνώμη signomi τα λάθη μου. baştan özür şayet hata edersen diyor Türkçe konuşurken. CD Production yapıyoruz. E, kitap e, basıyorsunuz. E, evet e, ve e, Ama önce e, müzik var mıydı? E, sonradan kuruldu. E, ikisi müzik okulu ve Music Group. Ve en son 3 sene önce bir proje e, aldık Avrupa Birliği'den. Ε, προζέ αντισύ Μέντι Μούσες ε, Μέντι, Μετιτεράνιαν, Αγντενή. Ε, Μούσε, εσκή. Πε τα ελληνικά, εγώ θα μεταφράσω. Ιλχάμ εσύ. Αγντενή, εσύ. Ναι. Άρτιτσιν, μουζίκιτσιν. Το Μέντι Μούσες έχει. είναι για τρία χρόνια. Έχει συναυλίες, εκδόσεις δίσκων, CD, διεθνείς μουσικές συναντήσεις, συμπόσια ε, για την μουσική κληρονομιά στη Μεσόγειο. Ε, Medya Müzesi projesi 3 yıllık süreli bir proje. Bunun içinde kitap basımı, CD basımı, sempozyumlar, çeşitli tanıtımların olduğu bir proje diyor. Ε, με συμμετοχή Ελλήνων, Αράβων, Περσών, ε, Εβραίων, όλων των λαών της ε, Μεσογείου. Ee, Yunanlı, Arap, Lübnanlı e, ve diğer ulusların, İranlı, Akdeniz'i kapsayan İranlı. tüm ulusların içine aldığı bir proje. Ε, Akdeniz çevresinde yaşayan Evet, ναι. Akdeniz uluslarını kapsayan ulusların bir proje. müzik για geleneklerini την, ε, ακριβώς την έρευνα και την μελέτη και την ανάδειξη, την παρουσίαση στο κοινό αυτής της ε, μουσικής, ε, της κοινής μουσικής κληρονομιάς. Bu e, Akdeniz müziğini kapsayan e, ortak müzik topl- e, müzik kavramlarının Geleneklerini, evet. evet. müzik geleneklerinin yaşatılması, e, geliştirilmesi için bir proje. Αυτό, αυτή λοιπόν η συναυλία μεθαύριο στο Τζεμάλ Ρισιτρέι είναι στα πλαίσια του, του Μεντιμούσες. E, Cuma günkü Cemal Reşit Rey'deki e, konser de bu proje kapsamındaki bir etkinlik. Peki eee, bu projeyi biraz daha açmak istiyorum ben Eee, elimdeki metinden. Şimdi eee, Avrupa Akdeniz Mirası Kurumu eee, oluşturmuş bu projeyi ve eee, hem geçmişte çeşitli ulusal müzik gelenekleri arasında var olan bağları ortaya çıkarmak hem de çeşitli nedenlerle işte e, savaşlar, e, ulusal önyargılı, önyargılar nedeniyle e, aslında e, birbirine uzak düşmüş gibi gözüken müzik geleneklerini de e, bu proje çerçevesinde bir araya getirmeye çalışıyor. E, insanlar tabii müzisyenler ağırlıklı olarak ve e, tabii ki e, bunun barışa çok e, ciddi bir katkısı var. E, örneğin bu konserler bildiğim kadarıyla e, 11 şehirde tekrarlanmakta. Yani 11 şehirde yapılacak olan bir konser dizisinin bir bölümü İstanbul'da yap yapılacak olan. E, bunun içinde e, Londra'sı da var, Larnaca var, e, Beyrut var, e, sanıyorum Venedik var, e, Dolayısıyla bir Akdeniz e, ortak kültürü arayışının e, mücadelesi bu verilen. Peki biraz e, Enkordes'i tanıyalım. Yani biraz e, Enkordes nasıl ortaya çıktı, ne zaman ortaya çıktı? E, mutlaka sen bu işin başındaydın sevgili Kirakos. Bunları biraz bize anlat istersen. Να γνωρίσουμε λίγο το Air Πώς ιδρύθηκε, από πότε. Ιδρύθηκε το 1993. 1993 yılında kuruldu grup diyor. Από νέους μουσικούς της Θεσσαλονίκης. Selanik'teki genç müzisyenler tarafından kuruldu. Που είχαμε την, την αγάπη για την μουσική μας παράδοση. Müziğe sevgisi olan gençler tarafından kuruldu. Gençler müziğe. ήμασταν Ωραία. όλοι γνώστες της... Ε, είχαμε σπουδάσει όλοι βυζαντινή μουσική. Hepimiz Bizans müziğini eğitimi almıştık. Hı hı. Και παίζαμε τα όργανα αυτά όπως το ούτι, το, το κανονάκι, το βιολί. Şu anda gördüğünüz gibi geleneksel ούτ, keman, kanun gibi e, enstrümanlara çalış, eğitimini almıştık. Και ιδρύθηκε για να ακριβώς και να, μελε, να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε Ve <clears throat> bu müziği e, hem icra etmek hem de geliştirmek. Και να διδάξουμε αυτά που ξέρουμε. Aynı zamanda da bildiklerimizi başkalarına aktarmak, aktarmak. eğitmek için. Παράλληλα να μαθαίνουμε κιόλας εμείς. Aynı zamanda da kendimiz de öğrenmek için. Και να βοηθήσουμε την, τη μουσική αυτή να βγει προς τον κόσμο, προς τα έξω, πια από σύγχρονους, από ανθρώπους νέους, με τη σύγχρονη ματιά τη δικιά μας. Γι' αυτό και στις εκδόσεις μας και στις συναυλίες μας έχουμε και συνθέσεις δικές μας. και στα συντή μας και στις συναυλίες μας παρουσιάζουμε και δικές μας ε, Bunun Και μεθαύριο στη συναυλία θα έχουμε και ένα κομμάτι από το δίσκο που θα κυκλοφορήσει τώρα στην Ελλάδα, ένα δικό μου κομμάτι καινούριο. E, iki gün sonra vereceğimiz konserde de yakın zamanda piyasaya çıkacak olan e, CD'deki bir parçayı da okuyacağız. Peki e, okulla birlikte e, yaptığınız CD'leri şöyle bir hızlıca geçebilir miyiz albümleri? Nerelerden müzikler yayınladınız? Με τη σχολή ε, για τις CDs που κυκλοφορήσαμε μέχρι τώρα μπορούμε να με λιγάκι γιατί, για, τους δίσκους, ναι, για, για τους δίσκους. δίσκους. Ναι. Είναι περίπου 15 τα CD που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Ε, CD Και πρόκειται μέχρι το, μέσα στο 2005 να κυκλοφορήσουν ε, άλλα 12. Ε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε, να πούμε όλους τους τίτλους, αλλά προτιμώ να εξηγήσω λίγο τις, τρεις, τις τέσσερις σειρές που είναι αυτά τα CD. E, hepsini anlatmak zor olacak ama evet. e, ben ilk dört taneyi anlatmak tamam. istiyorum kısaca. Ε, είναι μια σειρά ε, μεγάλη ε, δεξιοτέχνες, Buyuk Ustalar, ε, Akdeniz'den. Bir seri Akdeniz'deki büyük ustalara ayrılmış bir seri. Tamam. Έχουμε στη σειρά αυτή Γιώργο Μπατζανό, ε, Erol Deran. Bu seride Yorgo Bacanos, Erol Deran. Ε, Ahmet El Kalay from Tunis, ε, Tunisten. ε, Σαμίρ Σιμπλίνη, Λιμπλάνταν Σάμερ ε, ναι. Και θα κυκλοφορήσουν και άλλα μέσα στο 2005 ε, Στη σειρά ε, μεγάλη Μπουγιουκ Μπεστεκερλάρ Ακτενίς Μπουγιουκ Μπεστεκερλάρ Έχουμε Ζαχαρίας ε, Χανεντές Που παίζει το, το χορδές γκρουπ From Tunis? Tunus'tan tamam. Tinis Tacht, Tunis Ensemble Tacht Tinisien Tsaliorlar. buradan İstanbul'dan Taburi Isak, Bezmara Ensemble Le. Tamam. Lübnan Said Darius Oriental Ensemble Lübnan Oriental Ensemble. Said Ensemble. αυτά όλα μέσα στο 2005 θα κυκλοφορήσουν. Bunlar 2005'inde hepsi çıkacaklar. Από, από την, από την Καλάν θα κυκλοφορήσει τώρα σύντομα ο Ζαχαρίας ο Χανεντές και στην Τουρκία. Tamam, Kalan'dan Türkiye'de da kalan müzik yayınlayacak evet, Zakaria aynı CD'sini. zamanda Zakaria CD'si yayınlanacak. Peki hemen o zaman e, Zakaria CD'si elimizde. Yunanistan'da çıkmış, çıkmış versiyonu evet. elimizde. Buradan e, Enfordes topluluğu eşliğinde Melahat Gülses'i dinleyeceğiz. e, hangi eseri seslendirecekler Kirekos? Hüseyin'i e, Yakumati. Ayir Semai. Hüseyin'i e, Ayir Semai. E, canlı, e, canlı kayıt. Canlı e, Atina'da. Konserde. E, Atina'da, e, Atina konser salonunda. Harika. Evet. Dinleyelim. Tamam. Atina'da Atina Konser Salonu'nda yapılmış bir kayıt dinledik. Ee, Zakaryas'ın, ünlü besteci Zakaryas'ın e, bir semaisini seslendirdi. E, ee, Enfordes topluluğu eşliğinde Melahat Gülses. Evet e, sevgili Kiryakos, e, çok daha uzun konuşmak isterdim sizle. E, konuşacak çok şeyimiz var. Aslında bizim Türkiye'de yaptığımızı siz de Yunanistan'da yapıyorsunuz. E, müziklerimizin beraberliğini, kardeşliğini e, vurguluyorsunuz. E, e Bunu anladım, anladım. Katalım. E, bağıra çağraya, bağırıp çağırmadan, politik mesaj vermeden müziğin kendisiyle yapıyorsunuz. Şimdi e, dinleyicilerin sizi tanıması için e, biraz internet bilgileri falan aktaralım. Enfordes'i nasıl tanısın insanlarımız biraz onu anlatalım ki merak eden girsin. Belki CD'lerinizi edinmek isteyen olacaktır. Bu işler nasıl oluyor yani? www e, www.medimuses e, e, Medimuses tamam. Medimuses M E E S E E D I Medimuses Medimuses nokta kodlamak gerekirse Manisa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Urfa, Samsun, Erzurum Samsun Tamam. nokta benim hocam- Ciğer, ciğer. nokta e, Giresun Rize no. Ha. Ee, evet. Burada e, sizin CD'lerinizi de bulabiliyor mu insanlar? E, έχουμε CD ε, στο Ε, ναι, θα είναι και τα CD και μάλιστα θα γίνει και πιο ενημερωμένο μέσα στο, στο, στο ερχόμενο διάστημα. E, şu anda da mevcut CD'lerimiz de internet sayfamızda ancak önümüzdeki günlerde daha da geliştireceğiz bu sayfayı diyorlar. Peki satın alınabiliyor mu internette? Ε, μπορούμε να αγοράσουμε στο ίντερνετ τα CD. Ε, όχι ακόμα, αλλά από το, καλοκαίρι, από το καλοκαίρι και μετά. Henüz değil ama e, yazdan itibaren o da mümkün olacak diyorlar. O zaman yazdan itibaren e, Enfordes'in çalışmalarını merak eden dostlarımız www.medimuses.ge GR. GR. Evet. GR e, adresinden e, ulaşıp takip edebilirler. E, Kirakos ve Selahattin Bey sizlere çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Biz teşekkür e, ederiz. Fakat hemen bırakmıyoruz. Kirakos udunu getirdi. Ne çalıyorsun Kirakos bize? Τι παίζουμε με το θα παίξω ένα μικρό απόσπασμα. Çok küçük bir parça çalacağım. Από ένα δικό μου κομμάτι. Kendi bir parça. Το οποίο θα τα ακούσουμε μεθαύριο στο κονσέρτο από όλη την ορχήστρα. e, önümüzdeki günlerde Cemal Reşit'e vereceğimiz konserde de bu parçanın tamamını dinleme şansınız olacak. Hadi Dono, matu όνομά του E, ismi de Exoria. Dinleyelim bakalım. Akume. Akume. Música Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Μπέντε teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi Lübnan'dan katılacak olan programa e, katılacak olan müzisyenlerin e, Beyrut Yüksek Müzik Konservatuvarı Oriental Müzik Topluluğu'nun e, bir kaydını dinliyoruz. Bu arada onları yanıma alıyorum. Evet sevgili dostlar ikinci bölümdeyiz. Programın ikinci bölümündeyiz. Ve e, Enfordes topluluğundan Kirekos Kalacidis ve Selahattin Bey'i uğurladıktan sonra yanımda e, Lübnan'dan iki müzisyen dostumuz var. E, Lübnan Yüksek Müzik Konservatuvarı e, Oriental Müzik Topluluğu'nun yine e, Cuma akşamı Enfordes topluluğuyla beraber e, verecekleri konser bahanesiyle e, buradalar ve e, onlara öncelikle hoş geldin diyorum. Önce e, uç sanatçısı Şerbil Ruhana, Şerbil Ruhana ve e, kanun sanatçısı İman Homsi. E, ikisine de hoş geldin diyorum. Hoş, e, he says welcome to you both. Thank, Thank you very much. Thank you very much. Çok e, memnunuz kendilerini burada ağırlamaktan. He's very, e, happy to uh, have you here. We also have very happy to to meet uh, Muhammed. Thank you. Bu Onlar arada, da burada olmaktan çok mutlu olduklarını e, Bu arada e, Deniz bize yardımcı oluyor. Söylemeyi atladım. Şimdi e, öncelikle biraz ansambulun tarihi üzerine konuşalım. Ne zaman kuruldu, e, kaç üyesi var, e, ne tür bir repertuar çalıyorlar? when was your ensemble uh, established? Uh, how many uh, members do you have in your ensemble, Oriental Music Ensemble, and what kind of repertory do you have? Uh, <coughs> we begin uh, with this ensemble. First, I will uh, say that we are a group that we play also in Lebanon. We are friends and we like to play together in Lebanon. But Biz Lübnan'da da beraber çalan arkadaşlarız aslında. Uh, but uh, with the, this project of uh, Medimuse, uh, uh, we we begin to play uh, as an ensemble uh, for the Oriental uh, classical music at uh, one year and a half uh, for the project. Ee, biz e, Medimüz projesi çerçevesinde bir buçuk yıldır e, Oriental Müzik Ensemble adı altında performans yapıyoruz. Bu proje demek ki e, grubun kurulmasına da vesile olmuş oldu. Evet. And uh, our repertoire uh, consists on uh, classical Arabic music. Repertuarımız klasik Arap müziği temelinde and, kurulu. And some of Lebanese also music, but the Lebanese, the classical Lebanese, Feyruz and some other uh, e, good music. E, bunun yanı sıra e, Lübnan müziğinden de repertuarımıza katkı var. Feyruz gibi gerçek klasik Lübnan müziği de icra ediyoruz. Our ensemble is formed by five musicians, instruments, nai, deaf, four musicians, <laughs> oud, kanun, and nai, and deaf. E, grubumuzda e, dört enstrüman e, var. Ut, kanun, ney ve tef. And two uh, e, women singer. Ve iki de bayan vokalimiz var. Hı hı. Salı gün, e, cuma günü bunu bu ekibin hepsini dinleyebilecek miyiz konserde? Will we be able to listen to all these uh, ensemble on Friday in yes, the concert? Yes, of course. Evet, tabii ki. Yes, with the, a very special repertoire also. It's very nice uh, repertoire. We choose uh, some washahat and um, some pieces uh, for uh, Feyruz. E, çok da özel bir repertuarımız olacak. Muvashşahat ve e, Feyruz'dan bazı parçalar yer alacak. Uh, I hope that uh, you will like. Umarım beğenirsiniz. Ben eminim beğeneceklerinden. I'm sure they will like. <laughs> Thank you. Teşekkürler. Ee, Şimdi biraz e, Çarbil Bey ile konuşalım. Ut aslında çok tanınmış bir çalgı. Bütün Orta Doğu'da, bütün Asya'da e, ut ve uda benzer çalgılar var. E, Türkiye'deki ut sanatçılarını takip ediyor mu ve e, çok genel olarak nasıl bir fark, nasıl bir değişiklik görüyor aralarında? E, Oud is a well-known instrument in Turkey also, Mr. Uh, eh, Ruhana. Yeah. Uh, what differences do you think uh, there are between uh, oud played in Lebanon and oud played in Turkey in general? What yes. do you think about this? First of all, there is a tuning. you know, um, the Turkish oud is upper one tone than Arabic oud. Öncelikle e, ton farkı var. Hı hı. E, Türk udu e, Lübnan udundan bir ton daha yüksek. Uh, which uh, can make some uh, modification to uh, to how to play and the uh, intonation too. Uh, the the intonation, the sound, it, it is different from the Arabic oud. Arap udundan da e, ses bakımından farklı. En, evet, intonasyonu ve sound'u farklıymış. Hmm. Second, uh, the the way to play, it's uh, a little bit different from the Arabic. Uh, İkinci olarak way. çalma stili de e, Türk udunun Arap udundan farklı. Because I think that uh, when we play uh, in our instruments, let's say the oud, uh, we imitate uh, the way of singing. Biz e, kendi çalarken. udumuzu çalarken <clears throat> e, şarkı söyleme e, stilini de taklit ederek çalıyoruz. Hmm. Especially in uh, improvisation. Taksim. Özellikle de taksimlerde, improvisasyonlarda. We feel that uh, like we uh, in Arabic, uh, like we said, Yalel uh, Ya'an, uh, or in Turkish, uh, the same in in songs. Ee, özellikle Arap müziğinde Yalil yalder gibi e, Türk müziğine de benzer e, sesler vardır. Tabii. Bu tarzda çalıyoruz. Yani e, insan sesini taklit etmeye çalışıyor. You imitate the voice of human somehow. Uh, in somehow, yes. And it is good for uh, when we play uh, like this. It uh, gives some soul uh, to our uh, way to play. Evet bir şekilde taklit ediyoruz. Ee, çalarken de yaptığımız işe bir ruh veriyor bu da. Peki Türk Udu ne yapıyor ona göre? What does Turkish oud do according to you? How does it ah. sound? No, uh, we are uh, we we like uh, the Turkish way, uh, not necessarily in oud uh, uh, only, but music, uh, Turkish music in general. Uh, biz genel olarak Türk müziğini seviyoruz. Sadece ud e, anlamında değil. And we uh, we learned Uh, many uh, Turkish bashraf and samai mm -hmm. and uh, sirtu longa. Um, that's why uh, we aren't too far from the Turkish music. Türk müziğinden çok da uzak değiliz çünkü birçok sirto longa öğrendik and uh, in uh, the last work I, uh, I, I, last CD I made, there are two Turkish music I arranged. E, son albümümde e, aranjmanını kendim yaptığım iki tane de Türk e, müziği örneği var. Peki biraz e, kısaca İman Hanım'la, e, İman Komsi ile konuşalım. E, kanun için mi diyor yani Arap ve Türk kanunlarını kabaca karşılaştırırsa? Uh, uh, Miss uh, Homsi, uh, how would you compare uh, kanun, Lebanese kanun and Turkish kanun? Uh, <clears throat> I have to explain something about uh, the canon in my country. Uh, we are um, influenced, we are very influenced in the Arabic uh, style. The difference uh, in the canon is uh, we have the same shape of instrument but uh, we have the difference in mandal. Evet. E, kanunlarımızın stili biraz farklı Lübnan'da çaldığımız kanunun. Hı hı. E, mandalı e, özür diliyorum sormam gerekiyor. Uh, we have, mandal? Uh, the, the number of mandals. We e, don't e, have mandal have the same sayısı, numarası, evet. mandal e, e, sayısı, sayısı farklı. farklı bizde. So uh, also uh, my instrument is considered as a very important uh, instrument in the taht in the oriental taht. تحتوي انسامبل فيهم Oriental Ensemble'da da yes. e, benim enstrümanımın çok büyük bir özelliği var. Uh, even if it is an instrumental ensemble or for uh, going with the singing. E, şarkı söylenirken de enstrümantal parçalar çalarken de benim e, enstrümanımın yeri çok büyük. Uh, so um, we play uh, we have the Arabic style. We play this Arabic style. Arap stilinde çalıyoruz tabii. tabii. Yes, this is a difference between us and the Turkish. Because Bu da bizim e, en önemli farkımız oluyor Türk e, yes, müziğiyle. Yes, because the music, the Turkish music has a very specific style. Türk müziğinin çok e, özerk bir stili var. Uh, but still we play all the repertoire. So like Şerbil said, we don't we are not so far from the Şerbil'in de dediği gibi çok da uzak değiliz. Bütün repertuarımızı çalabiliyoruz. But we play it in our style. Kendi stilimizde çalıyoruz tabii ki. Evet e, sanıyorum e, zamanımız doluyor. Bilmiyorum e, Feryal ne diyorsun zamanla ilgili? Ne, ne kadar zamanımız var? Yoksa bitirdik mi? E, peki e, son parçamızı o zaman çalalım. Gerekirse yeniden e, sohbete devam ederiz. E, bu İskenderiye'den geleneksel bir e, parça olacak. E, ee, Oriental Ensemble'ın seslendirdiği. Müzik sizleri bugün bambaşka diyarlara götürdük. Ee, Lübnan'dan Yüksek Müzik Konservatuarı Oriental Müzik Topluluğu'ndan e, Mısırlı besteci Riyad Sombati'nin e, bir bestesini dinledik programın son parçası olarak. E, ben yeniden sizlere e, çok teşekkür ediyor, etmek istiyorum programa katıldığınız için. I would like to thank you very much for participating in my program. Thank you very thank much you for very you. Much also. İstediğim kadar e, uzun ve detaylı bir program yapamadım. Onun için yeniden kendilerinden özür dilemek istiyorum. He says, please excuse me, I couldn't make a, a big program as I liked. Uh, I want to say that it was a very it is pleasure to meet him also. Ee, sizinle tanışmanın büyük bir e, onur olduğunu söylüyor. Bizim için de. Bizim için de. Ee, şimdi yenilemek istiyorum. Ee, Cuma gecesi Cemal Cemareştrey Konser Salonu'nda e, Selanik'ten Enfordes topluluğu, topluluğuyla Lübnan'dan oryantal müzik topluluğu aynı anda e, sahne alacaklar. E, Cuma gecesi saat e, 20'de olması gerekir. E, 20 ya da 19.30'da e, konuyla ilgilenen arkadaşlarımız zaten e, internetten veya başka kaynaklardan Cemal Rişret programından detayları öğrenebilirler. E, program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. 0212 343 4040 Aynı zamanda www.mamerketenjoglu.com sitesi vasıtasıyla da ulaşmanız mümkün. Ee, bu sürpriz program sonrasında bir hafta sonra yeniden tekrar görüşeceğiz. Haftanız keyifli geçsin. Ee, teşekkür ederim bütün konuklarıma yeniden ve Feryal'e de teşekkürler. Laguna'nın beri yanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.